Egunon, uh, eh, Pantxekai Barbo. Egunon, zuei. Zu, uh, arduraduna zira aterbea, mena zuzendaria ere, aterbeko zuzendaria. Ez dakit gai guztiak epatzen alko ditugu, mena saiatuko gira. Lehenik, uh, Pantxika, uh, joan den uh, astean beraz uh, jakin ginoen, jangene txegara, eba jonako hartu neugriak, atzo jendea mobilizatu da neugri horien kontra. Uh, ulertzen duzu jende horren mobilizazioa? Bai, ahont eta erreakzioa ahont da gai horren inguruan altsatzea. E, Artu diren erabakiak eta <clears throat> izan diren hau altxatze horiek azpimagatzen baitute hemen uh, Euskal eh, gertatzen den uh, sozial arloaren uh, nagusia talagia. Atxa maitzen duzu, justuki uh, berantago ipatuko ditugu baiona eta miagitzaren kasuan, miagitzek ere hartu baitu uh, beraz uh, poan okei zentroa, zentrotik entzea. Atxa maitzen duzu, uh, partetik uh, mespretsu bat edo mm, ara ez ez eh, jakitea eh, jende horien, behar diren jende horien eh, lekuan ezartzen, ezartzea? Horain, uh, eh, ageria ateratu dukun bezala beste uh, bost elkartean izenean, errandezakegu eh, horain esirostasun eskasa handia badela Euskal Herrian, eta utetxiak behar dutela orain ardura dun guziek behar dutela sozial arlo hori esirostasun eta ardura gehiagorekin hartu. Ez baita gai simplea eta dagon kompleksitate hori uh, ezinbestekoa da orain proiektu sozial global baten uh, eramaiteko. Beaz, mespresoa ezakitala denez, baina jakintasun... Uh, ez jakintasuna? Ez, jakintasunarekin, eta um, bereziki um, beste tresna batzuen uh, martxain hartzeko beharrizkoa dela orain uh, lehen bailean uh, gure Berroita mar bat eh, jende baionan uh, eh, karrikan, beste berroita mar bat eh, miarritzen, orain ala sudurpean dituzte hautetxi guziek, arazoak badira errietan eta benetan orain elkarteekin maute lan egin, ba, proiektu global, ba, globalago baten emaiteko. Gaiten duzu, eh, hainitza aipatu dira entzun ditugu ino eh, goizuntan, atzo ipatu dira eh, pobreziaren kontra egin behar dela, ez pobrean kontra, eta iriguneak garbitzea, olako olako sentsazioak badituzu, baituzue hor ater behatik adibidez um, txido hau gandik? Be, ni nahi dut azpimarratu ala ere konfinamendu lagi batetik ateratzen girela. Uh, bat toki ideki genituen azkarrik handiren jendeak uh, eh, aterbetzeko. Eta erri utxetan, dena itxia baitzen gara jortan, erri guzietan agertu ziren eh, amarnaka jende oinu kampuan. Amarnaka jende uh, goxearekin, uh, garbitzeko tokiri gabe, komunik gabe, du dena itxia zela. Eta hor, euh, kostaldean hasteko, euh, orain arte ikusten ez ginituen jendeak e, agertu eta ikusi ziren. Eta hori da, nahi azpimagatu nahi du guna gaur egun. Eta hori, uh, autetxiak arlo bateko neurriak hartu, Artuz geroz, behar dela orain eh, buru belarri hartu eh, eh, gaia uh, beste ikuspuntutik. Erran baita aterbe, gaur egun ez aski, jendeak kanpoan da. Eh, gaur egun eh, eritzen da, uh, hiltzen da ere bai, eta ikusi dugu azken egunetan Neli handerea nola joan zaigun. E, garbitzeko tokiak ez dira, ahera tokiak murriztuak dira, tokirik ez dago gehiago deus duten uh, jendentzat. Eta hori da arazoa, gaur egun. Eta utzitsiek hori dute uh, nahita ez uh, buru belarri hartu behar, xerostasunarekin, errandu dudan bezala, eta beste bedirik ez da, ez da anitza da, kompleks prozesua da, baina um, gaur egun proiektu sozial orokor batera maiteko Euskal Herrian ez da beste biderik uh, arazo hori uh, bere globaltasunean hartzea. Hori da mezua eta hori da pasatu behar dugun mezua. Odan, arazoa globalki hartu behar dela, behar dela proiektu uh, EPE ertain luze batera, nola, egiten da hori nola egiten lan eginez, nahi keliarekin, um, Euskal baditu beste berezitasun batzuk, eta hortan diratokiko autetxiak hortan implikatuak, da gaur uh, Euskal ezin dela aterbetu, ez dela lurrik, Lur, gure lurra, eh, garestia, ezin hartua da, eta ez palima ditugu autetxeak gurekin ondoan, uh, medio guziak um, bilduz eta mankomunen jarri, ba aterbea bezalako elkarte batek erez, ezin noko ditu bere uh, uh, ageratokiak handitu. Beraz bai, hortan dute ardura, Euskal Herria gaur egun bere lurren presioa, Eh, bazterketa soziala handitzen du eta mm, gure elkarteak bezala berdira um, mm, berdituzte eh, aldituzten medioak bildu benetako proiektuak xuti jartzeko gurekin, ez da beste bilerik. Mm. Erran duzu, COVID-ak pixka bat hori eh, handitzu duela, bada gaur uh, prekarietate handiago bat proportzionalki eganezake uh, COVID-a intzin eta, eta lehena intzin, funtsian? Prekaritatea beti uh, azkarra izan da Euskal Herrian, uste baino gehiago hori argi da. Uh, gaur egun bai prekaridadea noski eh, handitzera uh, joan joiten da hemen eta beste tokietan bezala. Um, batez ere gure uh, eh, erriak ere hortan uh, azken urteetan eh, bere populakuntza onditzen du urtero irumila eta laumila biztanle gehiago hartzen ditu eta horrek uh, nahi ez onditzen du ere prekerridadea urbanismoa uh, garatzen da eta batez ere hortan ere um, bazter sozialean jartzen diren edo erortzen diren jendeak ba, uh, kopuru onditzen du Eta profilak ere aldatzen dira? Beste profilekoak dira, bidez dola marrurte konparatu konparatuz Profilak beti anitzak izan dira. E, eta hortzen mazizte, eh, agera, gure agera toki batean ikusiko duzi, ze anistasun ondia ikusten den jendartearen artean. Baina batez ere, eh, bai, profilak, e, beste profilak segurazki baietz, bereziki uh, uh, etxegintza galdoak e, dituztenak, haien lana galtzen dutenak, denbora uh, murrizketa batean lan egiten dutenak, jende Gizon eta jende horiek aur egun ba, jateko tokia sekatzen dute, haien jantzia garbitzeko, uh, korpua garbitzeko, uh, eh, tasunaren beharra gaur egun ez tira segurtatuak uh, naiz eta uh, lan baten ukaitia behaz, bai uh, kopu, prekaridaren kopurua nahi eta ez handitzera am, da eta zabaltzen uh, eta zabaltasun batean. Ez gu demoren Pantxika barbu, gaterbeako zuzendaria, doidoia bihitz uh, miagitzeko puan akoizur zentroaz, uh, Eh, zent, bai, zentro, zentrotik eh, kendu nahi du, maide gara ustegi hau duzu eta zer diozu? Erraiten aludana hortan, da, ba, ba, ze, ze euh, ekipa politikoa sartzen zen miarritzen, euh, ba, haintzinetik aterbean uh, deiak baginituen. Uh, Maginakien hortan uh, uh, gure uh, uh egiturak biskalain uh, zirela eta eta borroka bat eraman marko ginuela horretan. Ba, ekintzak edo erranak uh, frogatzen dituzte gure, gure kezkak. Uh, Arroztegik egiten duen, handereak egiten duen uh, uh, nahiko azkar jokatzen du uh, uh, ondut kanpotik, eta batez ere eh, salatzen aldena ere da bere metodoa. Gaur egun ez da hori eh, medioen edo prentsaren bidez uh, pausatu du, uh, buruz buru gauzak argiki uh, aipatu gabe eta main maina gainan gabe uh, jartzeko ordez. Beaz, biak bai, bere, bai bere ikuspegia eta bai bere egiteko manera gaur egun ezin onargarriak dira, Um, ez da bai agian asiko du edo segituko du, baina uh, segur dena ere, gaur egun ditugun tresnak, hor dira, eta hor egonen dira, naita ez, eta barko da azkar jokatu uh, ba, aterbearen uh, eh, arrera atokia eh, ateratzeko. Ara, Pantsika Ibargu, gortan utzi barko dugu gaurkoa, doidoia hori tarazi eh, Bayonan ere arizirezte lokal, lokal berri baten menturarekin, baionan Bayonan eh, poankoizu dako, esker gurekin izanik eta ondo egunen kartea. esker.